Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va ba'd. Alhamdulillah Alloh subhanahu taoloning madadi bilan Jihad fiqhi kitobini yana davom ettirib turibmiz. Bugungi mavzuyimiz asrlar haqida bo'ladi va unga taalluqli bo'lgan bir nechta hukmlar. Asirlarning hukmi ularning jinsi, yoshi, diniga qarab har xil bo'ladi e, va asrlar odatda 3 turli bo'ladi. 3 qismga bo'linadi desak ham bo'ladi. ya'ni bular ayollar bolalar va erkaklar mana shu asrlar ayollar va bolalarni jang paytida agar jang qilmaydigan bo'lsa yakka holatda asr olishlik joiz va ularni asr olishlik paytida o'ldirish joiz bo'lmaydi jang paytida ham o'ldirish joiz bo'lmaydi qachon joiz bo'ladi illo mana shular e, jangga qatnashib turgan bo'lsa fikri bilan moli bilan yordam berib turadigan bo'lsa ayollar va bolalarni o'ldirishlik joiz bo'ladi mana shu kabi e, rohiblar qariyalar nogironlar va ko'r shunga o'xshash e, kasallarni o'ldirish ham joiz bo'lmaydi yana aytib qaytarib o'tamiz illo agar fikr bilan yordam berib turadigan bo'lsa e, o'sha amir buyrug'i bilan fikri bilan o'ldirishlik joiz ayollarni asir olishlik ya'ni cho'ra olishlik masalasi bugungi kunimizda uchta sabab bilan E, cho'ra olishlik masalasi to'xtatilgan birinchisi musulmonlarni xalifasi bo'lmaganligi ikkinchisi musulmon yerlarini mustahkam bo'lmaganligi uchinchisi dushmanni qasos olishdan muslimalarni himoya qilish uchun lozim shartlar topilmaganligi e, qozi abu yalo aytadilarki nomuslarni ehtiyot qilish uchun cho'ra olish yo'q e, shayx abi Halibi mana shu qozi abu Ya'loning so'ziga ko'ra aytadilarki bugungi kunda mujohidlar ko'rib turgan mana shu ish ustida bo'lib turgan e, sabablar tufayli cho'ralish olish masalasi berkitilgan e, va cho'ri masalasi ochilishligi bilan keladigan zararlar tufayli alloh subhana taolo bu eshikni yopiq ekanligini bizga tushuntirdi deb aytyapti demak hozir ko'radigan bo'lsak muslimalarni e, nomusini saqlashlik jihatidan ham agar kofirlar asir tushib qoladigan bo'lsa ularni cho'ri olishlik yo'q nimaga desa hozir bitta kofirani cho'ra oladigan bo'lsangiz hozir bunda endi holati qiyin bo'lib qoldi ko'plab davlatlarda muslimalar yashayapti hozir mana shu sabablar tufayli ham ularni holati qiyin bo'lib qolishi mumkin va uni orqasidan katta zararlar keladi shuning uchun e, bu ulamolarni e, tutgan ishtihodi hozirgi kunimizda ya'ni cho'ri masalasida bunga ergashishlik kerak chunki e, hozirgi ergashiladigan ahli sunna val jamoa bugungi kundagi ulamolar hisoblanadi bilmagan yerlarimizda ulamolarga ergashishligimiz kerak albatta ahli sunna val jamoa ulamosiga deb aytyapman chunki alloh subhana taoloni so'ziga ko'ra man arada an zikri fa inna lahu maishatan banka kim agar mani zikrimdan yuz o'giradigan bo'lsa unga tang hayot bo'ladi deb aytyapti mana davlani hmm, ko'rdik jangi boshlarida hatto muslimalarni ham cho'riq bordi kofirani u yoqda tursin muslimalarni ham cho'ri qilib olgan holati bo'ldi kerak bo'lsa muslimalarni e, nomusini halol sanab oldi sotdi ham qilishdi arzon pullarga yuz ikki yuz dollarga va keyinchalik ko'rildiki mm, bu ish uni o'zlarini boshlariga tushdi mana shu o'zlarini ayollari e, ersiz qolgan paytida ya'ni yerlari oldirilgan paytida pkk tomonidan ko'plab muslimalar shu ko'chalarda e, nomuslari toptaldi alloh o'zi bu holatdan o'zi saqlasin Men hozirgi kunda iroqda iroq qamoqxonalarida qancha qancha muslimalar saqlanyapti ularni holati ham tang da orqali chiqdi masalan chechen chechenistonlik ayollar bor qamoqxonalarda o'shalar xat yozgan ta ayol bitta xonada turibdi, deyapti yeb ichishi hamma narsasi o'sha bitta xonada kerak bo'lsa iroq askarlari kirib xohlaganini tanlab olib chiqib nomusiga tegib chiqib ketyapti mana shunday holatlar shuning uchun e, ko'p masalalarda bunaqa masalalarda ijhodiy ishlarda bilmadim ulamolarga ergashishlik kerak e, hissiyotga yoki nafsga emas e, bir qoida bor al jaza min jinsil amal jazo uni jinsidan bo'ladi degan ya'ni qaysi bir ish qilinadigan bo'lsa jazosi o'sha o'sha ish tarafdan keladi ya'ni bular muslimalarni cho'ri qilib bir biri orasida olib sotganida mana o'zini ayollari mana shunday holatga tushdi alloh bu holatdan o'zi saqlasin o'zi yordam bersin muslimalarga albatta biz muslimalarni bu azoblanayotgan holatdan xursand emasmiz lekin ibrat uchun aytyapman hozir shu holatni shuning uchun bunaqa ishlarda ulamolarga baribir ergashishlik kerak ikkinchi tur asirlar bu erkak asirlar erkak asirlar xususida imom ya'ni amir e, ixtiyorli bo'ladi ya'ni xohlasa o'ldiradi xohlasa qul qiladi xohlasa mol evaziga qo'yib yuboradi xohlasa molsiz qo'yib yuborishligi mumkin mana shu to'rtta masalada ixtiyorli bo'ladi e, o'ldirishlik masalasi bu termiziy sahihlarda keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam bani qurayzadagi olti yuzta yoki yetti yuzta mm, yahudiyni qatl qilgan e, yoki asirlarni kufr kufr ustida qoladigan bo'lsa qul qilib olishlik bu holat xuddi kofirlarni kufr ustida qolganda jizya e, to'lab yashashi joiz bo'lgani kabi E, bu ham joiz bo'ladi bu uslub sahobalar orasida juda marfu bo'lgan ya'ni keng tarqalgan uslub asr olishlik asr olib ya'ni qul qilishlik e, keyingisi uchinchisi e, asrlarni fidya evaziga ya'ni tovon puli evaziga qo'yib yuborishlik ibn abbos roziyallohu rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam badr kunida johiliyat ahlini to'rt yuztasini shu pul evaziga ozod qilib yuborgan shu yerda nabiy sallallohu alayhi vasallam badrdan asr tushib qolganlarni abu bakr va umar roziyallohu bilan maslahatlashadi shunda abu bakr roziyallohu aytadiki shu e, asirlarni deydi pul evaziga almashaylik va bundan olgan pullarimizni tamom pullarimizni islom foydasiga ishlataylik va ba'zilarini e, o'qish yozishni biladigan e, kofirlarni olib qo'yaylikda o'zimizga ta'lim berdiraylik bolalarimizga yoshlarimizga deb aytadi umar roziyallohudan maslahat so'raganda umar roziyallohu tamomiy bu gapni aksini aytadida yo rasululloh vallohi man bu ishga qarshiman biz deydi quraysh kattalarini olaylik o'zimizga qarindoshlarimiz bering aliga uni qarindoshini manga bu qarindoshimni beringda biz kallasini olaylik alloh subhana taolo din uchun qanaqa ishlarga tayyor ekanligimizni ko'rsin va qurayshliklar ham din yo'lida hatto qarindoshlarimizni ham qatl qila olishligimizni ko'rsin dinda shijoatimizni ko'rsin deb aytadi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhuni fikriga moyil bo'ladi va xullas qaror chiqaradi shu tamom pul evaziga ularni qo'yib yuborishlik va ertasi kuni umar roziyallohu kelsa abu bakr roziyallohu bilan nabiy sallallohu alayhi vasallam yig'lab o'tirishgan ekan shunda umar roziyallohu hayron qoladi yo rasululloh nima bo'ldi ayting agar yig'laydigan ish bo'ladigan bo'lsa man ham yig'lay agar yig'lashga qodir bo'lmasam o'zimni yig'laganlikka solay dedi umar roziyallohu shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam ga oyat bir nozil bo'lganda shu oyatni o'qidilar makana li nabiyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turidun arada dunya wallahu al akhira wallahu azizun hakim lavla kitabun min allohi sabaq lamassakum fima akhadtum azabun azim Nabi uchun yer yuzida quvvatga to'lmasdan turib asar olishligi joiz emas sizlar dunyoni o'tkinchi matohini xohlaysizlar alloh bo'lsa oxiratni matohini oxiratni xohlaydi va alloh g'olib va hikmatli zotdir agar ollohni oldindan yozgani bo'lmagan deydi sizga olgan narsalaringiz tufayli ulug' azob yetgan bo'lardi deb nabiy sallallohu alayhi vasallamga shu oyatni nozil qildi va nabiy sallallohu alayhi vasallam bu oyatda e, yig'lashdi abu bakr ekanlari demak bu holatda umar roziyallohu fikri to'g'ri chiqqan ekan ha yoki musulmon asirlari bilan almashtirishligi ham joiz bo'ladi kofir asirlarni muslim sahirlarida keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam bani aqldan ukasi yo'q bo'lgan bir mushrikni ikkita musulmonga almashtirganliklari vorid bo'lgan to'rtinchisi endi asrlarga marhamat qilishlik ya'ni ularni shunchaki qo'yib yuborishlik alloh subhana taoloni fa imma فإما ba'du بعد imma فداء ya'ni yo ularni ozod qilib yuborish bilan marhamat ko'rsatasizlar yoki ularni qo'yib yuborish uchun fidya tovon olasizlar degan so'ziga ko'ra fidya olishlik ham yoki shunchaki qo'yib yuborishlik ham joiz bo'ladi bundan tashqari muslim sahihlarda keladi nabiy sallallohu alayhi vasallamga u kishini ashoblariga tanaim tog'ida saksonta kofir bostirib keladi mana shu paytda nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni asrab oladi shunda alloh subhana taoloni وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا oyatini nozil qildi u Alloh Makkani ichida sizlarni ularni Makka mushriklarini ustiga g'olib qilgandan keyin ularni qo'llarini sizlardan sizlarni qo'llaringizni ulardan to'sgan zotdir alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir deb oyatini e, nozil qilgan demak bu o'tgan ishlarda xullas e, to'rtta masalada imom ishtihodli bo'ladi bu ishtihod albatta musulmonlarni foydasini ko'zlagan holatda o'zini yoki bir qarindosh urug'ini emas musulmonlarni foydasini ko'zlagan holatda bo'ladi demak bu to'rtta ishda uni hech kim malomat qilishlikka haqqi yo'q xohlasa qatl qiladi xohlasa fidya oladi xohlasa qul qiladi xohlasa shunchaki qo'yib yuborishligi mumkin yoki musulmon asrlar bilan almashtirishligi mumkin va asrlarga go'zal muomala qilishlik vorid э, bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ham ashoblardan ham alloh subhanahu taolo aytadiki va yut'imuna taama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira o'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham uni miskin yetim va asirga beradilar oyatiga ko'ra asirlarga go'zal muomala qilishlik e, kerak bo'ladi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida ham nabiy sallallohu alayhi vasallam asirlarga chiroyli muomala qilishni ashoblarga buyurgan ashoblari kerak bo'lsa o'zlariga e, non bilan xurmoni tanlash kerak bo'lgan paytida nonni asirlarga berib xurmoni o'zlari yegan holatlari ham bo'lgan chunki e, o'sha nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida non xurmodan ko'ra e, qimmatliroq narsa edi lekin e, nonni asirlarga berib o'zlari xurmo yeyishgan holatlari ham bo'lgan yoki hammamizga ma'lum nabiy sallallohu alayhi vasallam makkani saidiga uch kun bog'lab qo'yib go'zal muomala qiladi qo'yib yuborgandan keyin u borib o'sha daraxtni ostida g'usul qilib kelib nabiy sallallohu alayhi vasallamga kalima shahodatni keltiradi aytadiki ollohiy dedi muhammad shu kungacha eng yomon ko'rgan yuzim sani yuzing edi bugundan boshlab eng yaxshi ko'rgan yuzim sani yuzing va eng e, yomon ko'rgan e, joyim ya'ni yerim sani yering edi bugundan boshlab eng yaxshi ko'rgan yerim sani yering deb xullas iymon keltiradi bu go'zal xulq ko'rgandan keyin ammo albatta asirlarga muomala qilishlik hikmatga qarab bo'ladi go'zal muomala qilishlik kerak ekan deb uni qo'l oyog'ini yechib qo'ymaymiz chunki alloh subhana taoloni vashidul vasaqo e, ya'ni qattiq bog'langlar asrlarni degan so'ziga ko'ra bog'lashlik kerak Mm, va muomalani chiroyli qilishlik kerak chunki asri bog'lashlikka sabab endi qochib ketmasligi muhim bizni islomimizni ko'rsin endi murtad bo'lsa endi bu boshqa masala chunki u islomni bilib turib qaytgan kishi e, murtadga endi boshqacha muomala bo'ladi hatto ba'zi bir holatlarda kuzatilgan e, musulmon kishi baribir zakiy bo'lishi kerak e, mushrik ya'ni kofirlarni asr olgan paytida o'sha kofir ayol bovul qilib olishligini so'raydi musulmon birodardan keyin u orqasiga qarab turgan paytida birodarni tepib tog'dan tushirib yuborib o'zi qochib ketgan holatlari ham bo'lgan mana shuning uchun u holatlarda endi musulmon kishi mm, zakiy bo'lishi kerak holatga qarab albatta ish qiladi demak asrlar haqidagi e, hukmlarimiz qisqacha mana shu e, albatta foydali bo'ldi degan umiddamiz e, bu yerda bir yana bir qisqacha mavzu bor ekan shuni aytib o'tamiz hozir kunimizda endi ko'pchilik э, jang degan paytida nima bo'lsa musulmonlar jang qilyapti qayerda jang qilishdan qat'iy nazar fitna deyishga o'tib olgan lekin э, jang hech qachon fitna bo'lmaydi illo mana bu ikkita shart topilmagungacha birinchisi musulmonlar o'rtasida jang bo'ladigan bo'lsa u haqiqatda fitna bo'ladi ammo musulmonlardan boshqa kishilar bilan bo'ladigan bo'lsa jang fitna bo'lmaydi masalan kofirlar bilan shu holatda э, bemalol asir olishligi demak kofirga qanday muomala qilib bo'lsa e, murtadlar bilan ham xuddi shunday muomala bo'ladi e, ikkinchisi bu jang bu jangda haq aralash bo'lmasligi ammo bunga haq ochiq bo'lgan masalalar kirmaydi masalan havorijlar e, bilan bo'lgan jang yoki shiyalar bilan bo'lgan jang fitna deyilmaydi mana shu ikkita shart topilmasa jang fitna bo'lmas ekan bu yerda muallif rahmulloh buni qisqacha keltirib o'tganligini sababi mana shu janglarda asr tushadi uni hukmi qanday bo'ladi mana shunga qarab o'zgaradi shuning uchun ham bu holatni keltirib o'tyapti demak e, bugungi kunimizdagi mm, asr olishlikda uchga bo'ldik ayollar bolalar erkaklar demak ayollarni cho'ra olishlik to'xtatilgan sabablarini ham aytib o'tdik ya'ni zarar katta bo'lganligi musulmonlar xalifasini bo'lmaganligi mana shu sabablar bo'lganligi tufayli mm, cho'ra olishlik masalasi berkitilgan erkaklarni endi aytdik to'rtta masalada imom ishtihotli bo'ladi alloh subhanahu taolo bu o'qiyotgan ilmlarimizni barchasini foydali qilsin unga